is woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Lutwe Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom en allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skop die skoene uit en keier lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. Sandy Pousie daar, wat julle allemaal welkom heet, hier by ons program vanmiddag, uh, en elke woensdagmiddag, dan open sy die program vir ons. Uh, hartelike welkom aan allemaal wat vanmiddag ingeskakel is, en een baie speciale welkom ook aan Elizabeth, of dan Betty de Kok van Zandbaai, by die Grootwaters in Kaapstad. So bly jy daarom eindelaas weer, een geleentheid om in te skakel en saam te luister vandag lekker om jou hier te hee, Betty, jy moet lekker luister na, uh, en die program geniet. En dan het ons... Clap along to Happy Birthday! Happy birthday. Elsa Dupré van Wyk, Doer van waar bly jy? Uh, een van die Noordkus uh, by die see. uh, <laughs> baie geluk met jou verjaarsdag morgenochtend en uh, ja. ons hoor jy woorden jaar oud en uh, ja, dit is uh, nogthans in vergelijking met die rest van jou klas is dit nog die, uh, ook een van die babas saam met Kobus nou uh, ek ja. hoop uh, jy, genie, uh, jy, jy bederf André Moore met die verjaarsdag en dat jy een lekker dag ja. sal deurbring. Reg, ons kop of Bliss Bridges, hy is gebore op 22 ja. juli 1946 op Viljoensdrif Oranje Vrijstaat en hy is oorlede uh, vandag 21 jaar gelede op 24 maart 2000 in uh, motorongeluk na by Bloemhof. Nou as hulle sê, na by Bloemhof, uh, ek het al die, die kruis gesien wat hulle vir hom daar opgesit het, dis so te sê in Bloemhof, uh, in Noordwest provins, uh, eh, provincie. Lawrence John Gabriel Bridges was een Suid-Afrikaanse sanger. Hy het bekend geword as Bless Bridges, aangezien sy eerste opa, hom van een vroege ouderdom reeds bles genoem het, weens sy hardos, wat uh, maar altyd eil was. Dit was uh, sy gewoonte om roose uit te deel aan sommige van die vrouwelike gehoorslede in die voorste gestoeltes van sy optredes.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 Love can make roses grow. Bless Bridges, daar, ek dink hy het saam met sy dochter gesing daar, as ek uh, reg onthou, en uh, ja, een baie unieke stem van die man, uh, Gerry Pretorius is, uh, ja, uh, kan hom goed namaak, uh, <laughs> as hy net nie gebraai, gebraai het nie. Uh, ons stap aan na, en, en dan ook, uh, hoor ek, uh, die dorpie wat my ontgaan het van Elshalle, is Balito, natuurlijk. Ok, ons stap aan en ons sê Spinning Wheel is die titel van die liekie van 1968 dier die groep Blood, Sweat and Tears. Die liekie is geskryf dier die groep is eh, een Canadeese hoofsanger David Clayton Thomas en verskyn op hulle gelijknamige album Blood, Sweat and Tears en hulle doen Spinning Wheel, wanneer laat julle dit gehoor? What goes up must come down Spinning wheel got to go round Talking about your troubles, it's a crying sin Ride a painted pony, let the spinning wheel spin Spinning wheel running, yeah, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. show. on the spinning te sluit, toe speel elkeen sy eie dienkie daar so. Uh, ek het, dink ek het oor die liewe Marta Kie ook had tussen hom gehoor, weet saam met my uh, om gehoor. Nou, daai is een van daai likies wat as jy om dans, dan het jy hooplash, hooplash aan die einde van die aand, soos jy jou kop, jy staan stil op een plek, maar jy rik net jou kop so op en af. En dan, uh, ja, dan noem jy dit dans. Uh, spinning wheel, van Blood, Sweat and Tears. En hy trompetspeler, hy eh, doen seker net een liekie elke aand as hulle een gig het. En uh, dit is hierdie liekie. En dan daarna uh, vat hy af en hy gaan slaap verder. Dit is groot inspanning wat hy daar vertoon. Middle of the Road het aanvankelijk 1967 ook opgetree as part 4 en uh, later was hulle Los Caracas, voor hulle op 1 april 1970 by mekaar gekom het met die Sally Carr as sangeres. Die drommer was Ken Andrew en leadgitaarspeler Ian McCready. Uh, en sy broer Eric op bas om Middle of the Road te skep. Hulle bekendste plaat was die immergroem Chirpy Chirpy Cheep Cheep, wat hulle nou eerste van ons gaan sing, en dan net nog Eh, so paar liedjes verder, gaan ons na nou nog een van hulle liedjes luister, so hou die pedigree, eh, onthou die pedigree wat ek nou van hulle gegeet, dit gaan geld vir die liedje ook, uh, ons luister na Chippy Chippy, Cheep Cheep Thank you. Sally Carr van Middle of the Road met Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Charles Jacoby, 1928 is hy gebore en in 1988 is hy oorlede en hy was een Suid-Afrikaanse sanger, uh, country sanger wat in die 60er jare as die singende beestboer bekend was. Hy was dier baie as die vader van country muziek in Suid-Afrika beskou. Charles de Cowie doe nou vir ons een van sy grootste treffers, Raai, Ruiter in die Nacht. Oor ruiter, hoe waar? trouw hou jy wacht, reiter in die nacht. Jy is een dapper held, wachter van geserots Staan jy sterk en trots Waar jy rie vanaf Ritter in die nacht Is jy hastig nou wachten nooit voor jou. Je kan niet verzijn, reteren die nacht. Zet jouw hart bekoord. Charles Jacobi, Ruiter in die Nacht, daar was so'n rolprent ook gewees, Ruiter in die Nacht, ek kan onthou dit was om een specifieke boereheld uit te wees, as die hero in die print, maar uh, ja, Charles Jacobi het baie, het, ek was uh, die daar, was ek op Springs op school, in Werda, laarskool, en dan het hy altyd pauses gegeven, dan kom hy daar in met sy perd en sy volle cowboy uitrusting, dan kom vermaak hy ons kinders daar. Uh, ons het baie van oom Charles gehou. Right, ons stap aan na, waar oh, trek ons? Leslie Ray Dowling is een Suid-Afrikaanse sangeres en het een paar uitstekende plate waaronder die The Spaniard en Unravaged Brides opgeneem is, in die laat 1980s en vroege 90s. Sy en haar man woon op een wijnplaas de Groede Zalse, nabij Stellenbosch. Sy het daar uh, altyd haar eie lirieke en muziek geskryf, The Spaniard met Leslie Ray Dowling. Lekker luister! comes home dying. dusty morning I chance to meet a Spaniard with eyes so dark and lips so red and words so cool. He came into my head. He led me to a tavern and he gave to me his silver cup leather boots and blood red wine and hair so fine. prachtige vertolking van The Spaniard, Leslie Ray Dowling, Suid-Afrikaanse sangeres. Westlife is een Ierse seensgroep wat in 1998 in Sligo, Ierland gestig is.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 Gedeel 1967 is hulle onderteken dier die Buddha Records waar hulle vijf albums onder hulle eie naam en een verscheidenheid solo 7 vrygestel het. Hulle eerste solo treffer, Simon Says, is geskryf dier Elliot Chiprat en het was ook een baie baie gewilde ene by partijkies en soan waar allemaal die Simon Says dans gedoen het. Nou, dit is waarna ons gaan luister, Simple Simon Says 1910 Fruit Gum Company. Lekker luister en dans om saam. Muziek Simple Simon sê dit en hy sê dat en jylle allemaal ma maak so. Net soos hy sê, dit is hoe die dans gaan en dis wat die mens doen. Nou kan ons een bykie afkoel. Dana Hooner, my ginsteling damiekie, en sy sê, follow your heart. Uh, haar, haar, haar rechte naam is Chantel van Lee en sy is gebore in Hasselt, op 10 februari 1965. Sy is een Bel Belgische sangeres wat vooral bekend is in Vlaanderen, Suid-Afrika en Nederland. Ons luister nou, soos ek gesê het, uh, Follow Your Heart van Dana Hooner. MUZIEK first time I laid my eyes on you, I felt that I even knew you like a love from the past, an ancient refrain bound to happen again. This time we should be stronger. Don't let others know love. just like no one Piano Winner, Follow Your Heart. Rosemary Clooney is gebore in Maysville, Kentucky. Sy was een van vijf kinders. Haar pa was een Ierse en Duitse afkomst en haar ma was van Ierse afkomst. In 1945 het Clooney sisters een plek op die Cincinnati, Ohio, eh, sy radiostasie WLW as sangeresse gewen. Rosemary doen vandag van saam met Bing Crosby sing hulle The Isle of Capri. Was on the Isle of Capri that I found you Beneath the shade of an old walnut tree Oh, I can still see the flowers blooming round you Where, Where we met on the Isle of Capri. You were as sweet as a rose, but a darling. But somehow fate hadn't meant you for me. And though we sailed with the tide in the morning, we, we are still on the Isle of Capri. Summertime was nearly over, blue Italian skies above said, Lady, I'm a rover. Can you spare a sweet word of love? That Capri Isle was a real rearing. And we were both feeling romantically. But then the boat was so worn not to linger. Twas goodbye to the Isle of Capri. We hit the Isle of Capri. We hit the, Isle of Capri with the tourists. Through that mob with a knife. Through that mob it with the knife. All of the tourists it seemed the tourists were purists. Every man hung around with his wife. We ordered pasta and all we kinds of pasta and all while seven stale mandolins while seven stale mandolins. the strip in LA. Every time we think of Capri, the mandolins that we heard then, we get quite a strong misapprehension. We may hear them again at every day to memories we made there, and to that island where romance begins. we both might have stayed there If it weren't for those stale mandolins If it weren't for those stale mandolins Isle of Capri klink soos die ideale plek om my volgende vakantie te gaan hou. Ach nee, ek is, <laughs> wie wil nou gaan vakantie hou as jy by die huis kan sit? Tony Christie. Hy is geboor op 25 april 1943 en is bekend uh, of hy is Engelse muzikant, sanger en acteur. Hy is bekend vir sy opname Is This The Way To Amarillo? Moet daar ene raak ek altyd in mekaar en ek sê Show Me The Way To Amarillo of Is This The Way To Amarillo? Nou, het, het gesien die letter, die tweede ene is die rechte ene, wat een dubbele Britse treffer sukses was. Hy woon vir baie jaar in Sheffield, waar sy vrou Sue gebore is. Tony Christie sing San Bernardino. Thank you. lekker keir ons vandag. Ons het eers in Isle of Capriee draai gaan maak, saam met Ben Crosby en Rosemary, en nou is ons saam met uh, Christy, uh, is ons in San Bernardino. Ach man, jylle hoofd moes nie. Uh, die een wat ons nou na geluister, is uh, Macy, haar naam is Sandy Posey, en sy is geboor op 18 juni 1944 sy is een baie gewilde Amerikaanse sangeres, wat in die 60s uh, eh, sukses geniet het met enkelspelers soos Born a Woman en Single Girl. Sy word dikwels as een country sangeres beskryf, maar soos Skeeter Davis, aan wie sy baie vergelijk word, wissel haar uitsette geweldig. Sy is gebore as Sandra Lou Posey in Jasper, Alabama. En uh, Sandy Posey sê, I take it back.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 Cindy Posey, baie jammer oor wat sy gesê het. Nou dit is wat hy het, wat hulle sê, dit is soveel makkelijker. om een kat uit die sak uit te laat, as om hom daarin terug te sit. So pas op wat jy sê, jy gaan hom nie weer teruggesit, kan kry nie. Uh, en woorde maak seer, ne? Ons het moest net nog geluister na Chirpy Chirpy Cheep Cheep van Middle of the Road, en toet ek vir julle die pedigree van die groep gegee, nou sing Sally Carr weer vir ons uh, hulle volgende liekie, wat hulle vandag op ons program aanbied, en dit is 'n tweedeldee, 'n a Lekke luister. Do you recall some years ago up in the mountains that were white with snow? Inside of heaven, MacDougall he was planning there's gonna be a showdown with somebody he knows. Well, he's been there a year or so. Sally Carr, Tweedel D, Tweedel Dam. Uh, eh, nou, daar, ek weet, daar was op een tyd lang terug, was daar een tweelingbroer, hierdie Sumai wrestlers, wat een mens gekry, die Russische Sumai wrestlers, moet hy deertrekkerkie wat hulle aan het. Nou, hulle was genaamd Tweedel D, Tweedel Dam. Maar ek twyfel dus van hulle wat sy syng. Ek kan nie die rede sien dat enige een oor hulle wil syng nie. <laughs> Een Las Ketchup is een Spaanse meisiesgroep gestig dier die flamenco regisseur uh, eh, Manuel Ruiz. In 2016 het die groep hulle treffer The Ketchup Song as a reggae uh, as intermissieliekie uitgevoerd tijdens die semifinaal van die Sweetse voorselectie na die Eurovisie Songfestival. Die lied vertel die verhaal van een pimpachtige gypsy met mystieke eigenskappe Nou ek het, eh, as ek so luister na die titel, ek gedoog het gaan oor tomatiesaus, the ketchup song. Maar in elk geval, die dansroutine van die lied was in die vroege 2000s een nieuwigheid. Ons luister na Las Ketchup en hulle sing vir ons the ketchup song. Ook maar net een lekker catchy tune, dis al hoe kom ek om ingesluid het. MUZIEK en daar stop hy sommer so skielik Glass Ketchup het vir ons gesing The Ketchup Song. Nou kom ons druk vannig nog ene in, voordat ons by die funny spot kom, en vandagse funny spot is weer daar ene wat uh, Joy destijds vir my uitgewees het, en uh, ja, ek vind hom van die beste Afrikaanse humor uh, wat in daar ene opgeneem is, maar kom ons luister gauw na Marty David Robinson. Hy is geboor op 26 september 1925 en hy is oorlede op 8 december 1982. Was, a, eh, was hy professioneel bekend as Marty Robbins. Hy was een Amerikaanse sanger, lekkieskrijver, acteur, multi-instrumentalist en renmotorbestuurder. Marty Robbins sing vir ons El Paso. Dink is een klein dorpie door in Noord-Amerika. Uh, Texas of iets. Hier gaan hy. Out in the west Texas town of El Paso I fell in love with a Mexican girl Nighttime would find me in Rose's Cantina Music would play and Felina would whirl The night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a while. sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. A handsome young stranger lay dead on the floor. Just for a moment I stood there in silence by the foul evil deed I had done. Many thoughts raced through my mind as I stood there. I had but one chance and that was to run. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maid. My love is stronger than my fear of death. tragische story, ne? Jo, ja, mens eh, is eindelijk saam met die ou blij, dat hy eindelijk sy Toledo gekry het, en dat sy om so een laaste soentje kon gee, voor hy sy laaste asom uitgeblaas het. Hy, uh, nou, die volgende is die funny spot, en dit is die, ek weet die wat die, en wie weet wat, en jo, ja, mens eh, kan so, uh, roly poly, holy moly, sê <laughs> die ou ook op die slag, nou met uh, Afrikaans, daar word met woorde gespeel, dwars dier hierdie uh, eh, inzet, en uh, ja, dit kan baie snaaks raak. Ons luister na, ek weet nie wat die. But can I tell you something else? The people what I like to read about in this newspaper, is the people what uh, like to anti-Muna, man. Anti-Muna. Anti-Muna. He play anti-Muna. It's anti-Muna. Oh. It's a nam. Now who can say a ah, nam? It's any siapi ko ran. Nisi. Eh, oh, uh, nee, uh, same as of school, sir. uh. uh back in the day, nee. Man. Uh, Auntie Muna is most like Auntie Agony, man. You know, people write to her about their problems. You know, for instance, uh, my boyfriend doesn't love me anymore, and this and that. and then she must give them advice yeah, yeah, in the so like uh, uh, and the people yeah, ja, ja. when they write yeah. to Auntie Muna They must like to protect their identity, man. Ja, o ja, ja, hulle wil nie weet hulle wil nie alles. Hulle skuil mos agter name. Hulle skuil agter byname. weet byname is byvoorbeeld A, B of C. X, Y, Z. Ja. Eh, ah, for instance, let's say A is interested in B, but B is actually in love with C. Yeah, and then they go X, Y, Z at the KFC with a B, E, E. Ja, ja. Então, está It's like a puzzle, man. It's like a puzzle. And then Buddha Joe, he read the story here for me in the Bible. And then together, we work out the solution from the problem. It's fun, man. It's fun. Lekker. Uh, Lekker. <laughs> Uh, wacht, Buddha Gawa, did I tell you the story of this morning? Uh, nee, is dat niet van Ja, nee, ja. Jullie moeten hier nou horen, man. That's what will grab your attention. Die story. Zie je het van mij? Zie je het van mij? Nee, Buddha Gawa. Nee, zie van mij. doe nog het samen. Christ has... Dis wat wil grep, okay. die story is oor die getrouwde man, man. wat met die jong meisje gejol het, en as they say, het die jong meisje nou uh, swanger geraakt. Eh, ja, pregnant, pregnant. Ja, you got it, you got it. Yeah. Maar nou staat het hier die story geskryf, die bijna, die skuilname, nou sê het hier, wie is die man, ek weet die, as die girlfriend, en wat, wat, as die vrou se naam. Ja, ah, ah. Wag, het jy dit ah. dan gelees? Ek het dit dan gelees. Ou, ja. jy ken die name. Ek ken hulle name ja. Wie is die man? Ek weet jy as die girlfriend en wat is die vrou se naam? Ja, jy ja, nee, ek wil die name ken. Ja, kom nog eens. Wie is die man? Ja. Ek min die man se naam. As wie? Die man. Wie? Die man. Wie? Die man. Wie? Die man. Wie? Hoe kom vra jy my? Ek sê, wie is die man? Ek het eers gevra. Dis die man se naam. Ausbissena. Ja. Ah, moet ik manier te yesterday. Kom, kom, zeep voor mij. Wie, Botagamat? Wie? Die man, die man. Ja, man, ja. Het is gratis snaakje, hoor. Botagamat, ik draai niet om snaak, te is hier rechtig hier geschreven. Kom, read it for yourself. I, I don't read, just explain it properly, man. Oké, alright, oké, oké, oké. Oké, ik zal het bij NOC, ik zal het bij NOC. Oké, die kunt. is wie se kind? Ja, en wie moet nou my maintenance gaan betaal? Wie? Ja, want dit was die girlfriend's responsibility ook. Ja. Ek meen maar dit was two sides to a story. Ja, wie se girlfriend? Ja. Weet jy wat is die man se naam? Nee, moet daar gemat. Sy kry dit nou agterste voor. Wat is die vrou se naam? Nee, nee, nee. Ek vra nie wie is die vrou nie, nee. Wie is die man? Ja, hoe moet ek weet? Hoe moet ek weet? Hy sê mal. Hoe Tijd verstaan, ik wat ik wil die story verstaan. zo wat is hulle byname? Oké, moet gaan pas. Ek gaan nou explain. But you please just stay calm. I am calm. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. <clears throat> Oké. Ah, nou wie? als je getrouwde man. dan. weet nie. Nee Nee man. Nee man. Daar is die girlfriend, ons praat hier nou wel aan nie. Ek het nie van haar gepraat. Nou, ek het jy haar naam gesê. Ek het jy haar naam gesê, die beter gesê is die girlfriend. Dis wat sy verkeerd krijg. Wie is die man? Ja, wat is die man sy nee, naam? Nee, wat is die vrou sy naam? Ek weet nie. Nou, dis die girlfriend. Ek praat jy weer van die girlfriend. Van die girlfriend. Ek is nog eens klaar met die man nie. Wel. Ek ookie. Man, hy is die blerige mos wat alles yes, op en neer gaat. Oh. Die blerige mos wat hy is. Wie? Ja! sien daar het sy dit nou. Eh, ek weet eers waarvan ek praat hier. But you got it, Mutahamad. You got it, you got it, you got it. Kijk, wie het een baby met... Ik weet niet, nou wat? Terug met... Wie? Ja. Zo wat dan zijn we dom? Wie? Ik weet niet. Nee, man. Hij moet maar aan die baby net zo gaan los, die bloody sarah. Oh, die bloody rat ass. Ja. ja. Zien dat je het nou? Ja. Let Just leave it Oké. at okay, that. Okay. Okay. Okay. Oh, ja, ja, fine. Yeah, alright, alright. Wie, nou zeg ik zeker of ik een pop of zwijbarat dit heb. Dat man, dat ik ah, weet op mijn oren dan goed dus maak oren uit wat je daarvoor hoort, je mag. Het, hey. Hoe pijn in jouw been, maar zijn lekker Oké, oké. That's ah. enough, that's enough. Yes, today. Yes. Ehm, Zo weet de baby met wie. Zeg gewoon bij mij, zeg. Zeg, zeg nog bij mij. Mijn god, Nee, nee. Dat is impossible. Nee, hoe kost kreet je me? Ik zie me niet weet van wie prik net gemaakt. Dat is disgusting, moet ik aan man. Don't you tell me you don't know how they make babies. Now what that got to do with the price from eggs? The birds. The birds. The birds and the bees. We're talking about the birds and the bees. I know from the birds and the bees. Hij vat een man Wee. en een vrouw. Wat? Het is doof. Je kan het wie is die man? Wie is die man? Ik weet Maar hij weet man. Ik weet niet. Maar heeft dat nou net gezegd. Ik weet niet wat. Niet wat hij, ik weet niet. Weet wat? Ik weet niet wat Ik maar ik weet niet. Maar als zij niet weet wie het wat met wie gaat doen, wie is wat en wat is wie. Jy sê ek weet nie, ek weet ook nie. Al wat ek vir gebied het, is wie doen wat met wie. Nee, man, maar jy weet nie, jy wil nie weet nie, weet nie wat jy wil nie, waar nie rondom taal nie. Jy sê hier met die pakke ding gelees het, wat jy kan nie eens lees nie, jy kan die pakke lees nie. Oké, okay, ons is weer terug op die lucht lyk my daar was <clears throat> so bykie van een probleem gewees. Ek sal aanhou om die program op te neem, so dat aan die einde, wanneer uh, ons hier klaar maak, dan neem ek die rest van die program op, dan sal uh, hy op die potgooi beskikbaar wees as een volledige program. Ons beweeg aan, dit was nou een lekker, lekker lag uh, Afrikaanse uh, woordespeling, daai weet die wat die wat die wat ja, en, en dit is so goed opgevoer, ek meen dat hulle nie self ook door mekaar raak nie uh, uitstekend gedoen ons beweeg aan na die uh, hulle kom van Linasia en daar ontvou die Suid-Afrikaanse groep bekend as The Highlights en is gauw landwijd in groot aanvraag vanweer die unieke verhoogpersoonlikheid en teenwoordigheid van Joseph Daywood, wat afgetreed as eh, directeur van die Johannesburgse aptekersforum om die groep te begin saam met sy sien Ridwan, wat eh, bekend was as Soppy. Van die staanspoor af het Joseph die advies aan Ridwan gegee om altyd net omself te wees op die verhoog en nie iemand anders te probeer nadoen nie hulle sing vandag vir ons ook een wat julle baie langklaas gehoor het en dit is my sien Milipap My sien Milipap Jy laat my hart snare lekker klap Jy is so soet soos wat lemoen Jy het die kop soos een boer pampoen Jy Meisje Millipap, met jou nek so lang en slap, jy het die pens vol boeliebiep, ek het jou toch so lief. is so sag soos een motorkar band mm, My sê mieliepap Jy drink jou dik aan druivesap Jy doen die bird dat jou dan een klap My sê mieliepap sy soot soos batlemoen Jy het die kop soos sy boerpampoen Ja, ja Meisje en milliepap Met jou nek so lang en slap Jy het die vens vol poeliewiep Ek het jou toch so lief Smaak jou so bar, en ons vermaak een lekker bar. Kom met my en is so sag as soos een motorkarband Mmm, my sien milliebap Jy drink jou dik aan de rijwe sap Jy doen die beurt dat jou tanden klap My sien milliebap, ja, ja, ja My sien milliebap My sien Highlights, hulle sê, my sien Millipap, al die pad daarvan, Linasia af. Bahamin is die naam van een popgroep uit die Bahamas, wat een gemoderniseerde stijl van Bahaman, Bahamanse volksmusiek genaamd Junkanu speel. Die groep sy bekendste liekie is een heropname van Who Let the Dogs Out, wat hulle nou vir ons singt uh, eh, Who Let The Dogs Out van Bahamin. Who Let The Dogs Out party was bumping. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. uitkom. Uh, ek is onskuldig. Nou as ek sê Richard Peter John Fairbrass, aan wie denk jylle? Jep, dis right said Fred, I'm too sexy for my shirts, mens. Uh, Richard Peter John Fairbrass is gebore op 22 september 1953, is een Engelse sanger, basspeler en televisieaanbieder bekend as hoofsanger van die popgroep Rideset Fred, wat in die 1990s een groot treffer geskep het met die solo I'm Too Sexy For My Shirt. Vandaag hoor ons sy ander groot treffer, You My Mate. I'll tell you what I think, I think she's a cow, she's let you down too many times now, let's go for a drink, forget it for now, put it behind I think it's your end, cause you're my mate. Cause you're my mate, and I will stand by you. You're my mate. Right said Fred, en regge sê ook, uh, as jy my maaikie is, I will stand by you, and you will stand by me. Nou, Ethni Padreigen, nie Brownian, geboore op 17 mei 1961, is professioneel bekend as Enya, en sy is eerste sangeres, Likkie skryver, nou is Likkie skryfster seker, en muzikant, dis, uh, eh, muzikante seker, <laughs> sy het in tientale gesing, en sy doe, die een wat sy vandag vir ons sing is, I dwelt in marble halls, ons luister na Enya, rustige klanke van Enya. En uh, ja, om nou weer een bykie wakker te word, moet ons nou weer een bykie oorbeweeg, ons gaan luister na Cloud. Hulle was een oorspronkelike Suid-Afrikaanse dames rockgroep, wat in 1977 in Johannesburg gestig is. Hulle bekendste treffer, Substitute, was saamgesteld dier Willie Wilson. En in 1978 uh, eh, bereik hulle uh, hulle weergawe van die lied nummer 1 in 10 verskillende lande en dit het ook nummer 2 op die Britse singles charts bereik en vir 15 weke daar geblei. Hulle sing vandag vir ons hulle ander groot treffer. Hulle sê, save me. Nou kan ons bykie wakker word. Save die uh, dames groep Cloud, wat vir ons gesing het, Save Me, en uh, ja, ek het nou gewik en geweeg en besluit dat die half uur wat ons verloor het, of uh, wat was het, 25 minuut of so iets, uh, dit is nou maar verloor, ons gaan maar normale tyd afsluit, ons gaan nie aan met hierdie uh, program vandag nie, dit is uh, uh, dit sal net nie recht klink as ek nie recht afsluit nie, en aangaan met die recording, uh, eh, terwijl ek vir julle goeie sê, nou ja, so, uh, ons het dan die einde van hierdie program bereik, en dis tyd vir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 Ek hoop nie, dis jylle laaste inskakeling nie. Voor ons die laaste twee luister, eers een paar aankondigings. Ons hosting op internet uitsending word gedoen dier hosting op internet en uh, dit is uh, eh, USL, so hosting services, Google bykie Universal Solution Lab en lees daar hoe veelzijdig en bevoegd hierdie groep uh, vriendelike mense is. Dankie aan Wolfie en jou span. Indien jylle enige versoeke wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomste of vriendies wil maak, jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my cellfoonnummer 072-541-9803. En jy kry wereldwaie blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer of telk die program borg. Jy sal vind dat het baie kost-effectieve manier is om jy verkoope te eskaleer en dan sal sommer te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê, en jy is ook welkom om my op daar die cellfoonnummer te kontak.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 het ek my ander program verskyn dit is hondkies is hondkies, en die hond wat ek morgen bespreek, is die Chihuahua. As jylle iemand ken met so hondkie, of jylle het self ene, wees seker om in te luister 11 uur, om alles te hoor, en te leer van jou hondkie.